Gavēņa kalendārs kopā ar Radio Mariju Latviju. Jūdi pacēla akmeņus, lai nomātātu viņu. Jēzus atbildēja tiem: Daudz labu darbu no sava tēva es jums esmu rādījis kura darba dēļ jūs mani gribat nomētāt akmeņiem? Jēzus šajā rakstu vietā saskaras ar jūdu nežēlību. Jūdi grib nomātāt Jēzu ar akmeņiem, jo viņš sevi sauc par dieva dēlu. Jēzus ir pārprasts un reizē nesaprasts. Jēzus nekad nav vēlējies attaisnoties vai pierādīt savu taisnību. Viņš nepakļaujas jūdu spiedienam. Arī šodien Jēzus nevēlas pakļauties mūsu plāniem, mūsu egoistiskai gribai. Atcerēsimies, ka viņa domas nav mūsu domas. Jēzus cenšas mūs novērst no mums pašiem, no mūsu centrēšanās uz sevi, lai atvērtu mūsu sirdis viņam Jēzus ir mūsu dzīves centrs, ne mēs. Jēzus uz agresiju atbild ar saviem darbiem un patiesības sludināšanu. Es esmu Dieva dēls, un viņa darbi to pierāda. Bet redzot, ka viņa vārdi ne, neaizskar viņa vajātāju sirdis, Jēzus neuzspiež ticību. Jēzus neaicina bruņotu aizstāvju pūli, Jēzus nesauc debesu karapulkus. Nē, viņš izlemj attālināties no saviem vajātajiem, jo viņa laiks vēl nav pienācis. Pēc debesu valstības parādīšanās Kristus ļauj mums izvēlēties. Šodien es nolieku tavā priekšā dzīvību un labumu, nāvi un postu. Tātad izvēle ir mūsu pusē. Mēs varam izvēlēties ticēt viņa vārdiem, ticēt viņa darbiem un viņam sekot un dzīvot pilnvērtīgi. Lai šis gavēņa laiks ļauj mūsu ticībai augt un vairoties, lai mēs kļūtu no dienas dienā līdzīgāki mūsu kungam, mūsu glābējam, meklējot un atrodot viņa gribu un to mīlot no sirds. Lai Jēzus mūs uzklausa un atbild mūsu sirds lūgšanai. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā bet atvestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen! Pārdomas sagatavoja māsa Elīna no kopienas Šemanas. Gavēņa kalendārs kopā ar Radio Mariju Latviju. Paldies par atbalstu šīs radiostacijas skanējumam. Tās turpmāka pastāvēšana ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam.